الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نكا سكا حوالا إزاه zahvala svevišem Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova, vladaru i neka salavat i salama našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala wa sallam na njegove plemenite i časne ashaabe, njegovu porodicu i sve njegove sedbenike do sunnjega dana. Poštovana braćo i sestre, kao što je već najavljeno večera ćemo govoriti o jednoj uvijek aktuelnoj temi jedinstvo muslimana, imperativ islama i neminovnost današnjice. Nema sumnje da je jedinstvo zajednice jedan od glavnih faktora opstanka i snagi, a to je ono što nama bošnjacima, muslimanima danas po najviše padu. Uvijek se pitamo zašto su muslimani toliko razjedinjeni. Kako ne mogu da shvate i dokuće da je njihovo jedinstvo, kako vjersko, tako i političko i svako drugo, sigurno jedan od bitnijih, ako ne i najbitnijih uzroka njihovog opstanka na ovim prostorima.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 I svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. Ovo je imperativ, ovo je Allahova naredba da, da se muslimani drže čvrsto Allahova užeta. A šta je Allahov uže? Mufesiri, odnosno komentatori Kur'ana kažu da je to Islam, dok drugi kažu da je to Kur'an sunnet. U drugom ajetu uzvišeni također kaže وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّكُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Znajući da je u jedinstvu snaga, oni koji islamu i muslimanima ne žele dobro, pokušavaju i nažalost uspjevaju da muslimane podijeli na različite grupacije i frakcije političke, vjerske i druge i da među njih vrlo lahko ubate razlog. Međutim, govoriti o jedinstvu, a ne kazati šta treba biti osnova i temelj tog jedinstva je besmisleno. Zbog toga je bitno napomenuti da je vjera u jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala i odanost njemu i radi njega osnova i temelj svakog jedinstva, kako vjerskog, tako i političkog i ekonomskog. Zato uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون Doista je vaš ummet jedna zajednica, a ja sam vaš gospodar, pa mi robujte. Mi smo svjedoci da se već odavno Evropa ujedinjuje. Ono što je zanimljivo za nas muslimane je uistinu to ujedinjavanje Evrope ili nastajanje onoga što se zove Europska unija, što je nama pred vratima i gdje i nas pozivaju. Svako ko imalo razmišlja da pitaće se kako europski narodi, nemuslimani, pored svih svojih raznolikosti, razlika, politički, vjerski, nacionalni i mnogi drugi kako uspijevaju da se ujedine i da stvore jednu veliku uniju ili državu sa slobodnim granicama, trgovinom, vjerama, kretanjem ljudi i tako dalje. Nema sumnje da ih je na te korake suradnje jedinstva postako njihovo dugoročno gledanje na posljedice i koristi koje će im donijeti to zajedništvo. To je jedna čista politička i razumska odluka daleko svih emocija i osjećanja. Pitamo se zašto muslimani ne radi na svome ujedinjavanju, a imaju sve faktore i preduvjete za, za tako nešto. Ono što muslimane spriječava da ostvare jedno, makar ovakvo zajedništvo na lokalnom ili širem planu, jeste njihova kratkovidnost zapostavljanje ili zaboravljanje okolnosti u kojima žive i opasnosti koje ih grebaju. Zatim činjenica da u sve to unose previše emocija i osjećaja, iako su i uzimanje u obzir samo i uzimanje u obzir samo svojih ličnih interesa i koristi. Danas muslimanima ne fali ljubavi prema islamu i brige za njegovim opstankom, ali ono što im ne da da razmišljaju hladne glave, racionalno i pametno i da prednost daju općim interesima jeste primitivizam civilizacijska zaostalost i zatukljenost. Zar ne muslimani uspjevaju stvoriti jednu takvu veliku i snažnu uniju koja je utemeljena na ljudskoj ideji njih? A mi muslimani, pored originalne Allahove riječi među nama i njenog ispravnog i originalnog tumačenja sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ostajemo ovakvi kakvi jesmo, razjedinjeni, ne pokušavajući i ne uspjevajući da ostvarimo to potrebno zajedništvo i jedinstvo, pa makar na lokalnom nivou. Taj naš primitivizam nas je uvijek skupo koštao i zasigurno bio jednim od najvećih razloga naše slabosti i podčinjenosti drugima. Prema tome, muslimanima nije samo potrebno da znaju propise svoje vjere i da je prakticiraju, naprotiv, neophodna im je potrebna jedna opća edukacija, međusobna tolerancija, racionalno razmišljanje i hladna glava. Ako razmišljamo o nejedinstvu muslimana, o njihovom međusobnom razdoru, doći ćemo do zaključka da postoji dva osnovna razloga nejedinstva. Da bi uspješno eliminisali razloge našeg nejedinstva i razdora, neophodno je da znamo koji su njegovi glavni uzroci. Uzvišen je Allah subhanu wa ta'ala u svojoj knjizi nas obavještava da su osnovni razlozi razjedinjenosti, međusobna zavis i oholost i zaboravlja, zaboravljanje onoga što nam je naređeno. Zato kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi min shaytanu rajim ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala a oni kojima je data knjiga su se podvojili baš onda kad im je dato znanje i to iz međusobne zavisti. A u drugom ajetu kaže mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore mi smo kršćani, ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani i zostavili. Zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjega dana obacili. Ovo su razlozi koji su usko vezani za vjeru, ali iz njih proističuju svi ostali razlozi nejedinstva i razloga. Osnova jedinstva muslimana je kuranski ajet u kojem uzvišeni kaže pokoravajte se Allahu i pokoravajte se njegovom poslaniku i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. Prepirke i razjedinjeno su uzrok propadane zajednice. Čovjek kao pojedinac ne predstavlja ni snagu ni moć. Tek onda kada svoje vrijednosti i kvalitete ujedini sa drugima, tada postaje pravo vrijedan i koristan. Kada se pojedinci sa svim svojim mogućnostima snagama i vrijednostima ujedine, tada nastaje zajednica koja poput organizma koji radi za dobro i u interesu cijeline. Samo se takva zajednica može oduprijeti neprijatelju, riješiti se siromaštva, podnijeti razne nedaće krize. I u vezi s tim je poslanik Ali Isselat Vosalam kazao El mu'minu li mu'mini kel, kel bunjan i šuddu ba'buhu ba'd. Kaže, vjernike odnosu na drugog vjernika poput zida, jedan drugo učvršuje. Osnova jedinstva u islamu je to da su svi ljudi stvoreni od jednog čovjeka. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, o ljudi bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegov stvorio i od njih dvoje muškarce i žene rasijeo. Među ljudima nema razlike osim u bogobojaznosti. O čemu govori i drugi kuranski ajet kojem uzvišeni kaže inne kramekum inda Allahe tkakum. Najčasniji, odnosno najbolji kod Allaha su oni koji su najbogobojazni. Ta osnova se nadograđuje odgajanjem pojedinaca na ispravnom vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala i pokornosti njemu. Zato kaže subhanahu wa ta'ala inna hadihi ummatukum ummeta wahida wa ana rabbukum fa'budun. Zaista je vaša zajednica jedna zajednica, a ja sam vaš gospodar pa mi robujte. i sam također okuplja svoje sledbenike oko jednog zakona, jednih propisa pred kojima su svi ljudi jednaki. Nema među njima razlike na osnovu rase, položaja, ugleda, bogatstva i snage. Svi su pred islamskim zakonima i u islamskim obredima jednaki. Islam svoje sredbenike okuplja i na istim vrijednostima, istom moralu, istim kriterijima koji su navedeni i pojašnjeni u Allahove knjizi i sunnetu njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Čovječanstvo je već isprobalo ovaj Allahov put. Iz njega je izašla u stvarnost jedinstvena i skladna zajednica u kojoj nema sektašenja i razilaženja. Zajednica Arapa prije Islama je bila primjer nesloge i sukoba i međusobne netrpeljivosti nakon što su seždu činili latu i uzatu i drugim lažnim bogovima, seždom Allahu, istinskom bogu, oprali su svoje čela. Islam je u svome okrilju okupio različite narode, običaje, kulture, Arape, Perzijance, Egipćane, Marokance, Turke, Indice, Kineze i sve ostale. Zato uzvišene Allah kaže I sjetite se Allahove blagodati prema vama kad ste bili neprijatelji jedni drugima pa je on složio vaša srca i vi ste postali milošću njegovom braća. Nakon što smo kazali da je jedinstvo muslimana imperativ islama i neophodnost današnjice, bitno je napomenuti da islam nakon što svoje pripadnike ujedini oko jednog vjerovanja, oko jednog zakona i morala, potiče ih na bratstvo po vjeri, koje je uvjet očuvanja postignutog jedinstva, jer bez islamskog bratstva nema jedinstva. Ovo bratstvo prije svega obuhvata iskrenu ljubav prema bratu po vjeru, preporučivanje istine i dobra, savjetovanje, potpomaganje i olakšavanje u svakom smislu. Ne smije se izgubiti iz vida da je snaga veze među vjernicima jedan od najbitnijih faktora njihovog uspjeha, njihovog opstanka – Danas se to naziva sloga u redovima svoga naroda. Gdje danas nema tih uvjerenja, ljudi se formalno okreću o Allahove vjeri, ispunjavaju svoje živote požudama, ukracima dunjaluka, ljubavlju za imetkom i vlakiškom. Iskrenu vezu među ljudima može izgraditi samo imansko bratstvo, jer jedinstvo i suradnje se ne može ostvariti među ljudima ako nema tog iskrenog bratstva radi vjeri. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže i on je sjedinio njihova srca da si ti potrošio sve što na zemlji postoji ti ne bi sjedinio srca njihova ali je Allah sjedinio on je zaista silan i mudan danas je očito da oni koji ne žele napredak i prosperitet muslimanima žele rasparčati te iste muslimane kako u cijelom svijetu tako i kod nas znajući da nas samo tako mogu jeli, držati pod svojom kontrolom i sa nama upravljati kako želi. Među muslimanima se pokušavaju raskinuti te čvrste veze islamskog bratstva, koje su jače od bilo kakvog fanatizma, političke pripadnosti i čak krvnog srodstva i zamijeniti ih nekakvim krhkim vezama kojima se ne želi ništa drugo do produbljivanja muslimanskog nemara koji ih vodi propast i slabosti. Uzvišeni Allah kaže, o vjernici, ako se budete pokoravali nekima od onih kojima je dana knjiga, oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike. Svaki trans transparent koji se danas podiže za ispitanje bilo koje druge veze koja će zamijeniti vezu imana, bilo da se radi o nacionalizmu, teritorijalnoj povezanosti, u nekoj drugoj ideji, je u, svak, u stvari transparent koji muslimane može samo oslabiti. Zaista je čudno kako se muslimani danas ne koriste iskustvom i primjerima svojih predaka u stvarivanju zajedništva i snage. Historija je svjedok da se tim putem sigurno može postići jedinstvo, snaga i moć, jer taj put je univerzalan, paži za sva vremena i za sve prilike. Nema sumnje da je jedan od bitnih faktora jedinstva e, i pravilno razumijevanje vjere i njenih pravila i principa. Zbog činjenice da razmimo ilaženje u vjeri i različita svatanja određenih ili pojedinih vjerskih pitanja mogu biti razlogom nejedinstva i razdra među muslimanima. Svako ko je upućen u pitanja vjere i njena pravila i njene principe koje je upućeno suštinu islamskog učenja zna da postoje dvije vrste razmimo ilaženja u pitanjima vjere. Jedno je odraz i rezultat mišljenja i stavova na osnovu ištihada, slobodnog mišljenja. I ljudi se zbog takvih svojih stavova ne smiju osuđivati, već se trebaju poštivati i sa njima surađivati i raditi u drugim pitanjima doprinoseći tako zajedništvu i koristi muslimanske zajednice. Druga razmojilaženja su ona koje vodi rastipu zbog netolerantnog odnosa prema neistomišljenicima. Ova druga su zabranje jer narušavaju nešto što je imperativ islama, a to je jedinstvo muslimanske zajednice. Mi ne možemo i ne smijemo nekoga nazvati vehabijom ili nekim drugim podrugljivim imenom samo zbog toga što nosi dužu bradu ili kraću bradu, ne smijemo sestru muslimaku koja nosi zar ili nikab zbog toga nazvati vehabi kojom bi smatrati za ostalom. Sve to upućuje na ili naše neznanje u vjeri ili našu pristrasnost. pristrasnost. Prva razilaženja nisu štetna jer doprinose razvoju mišljenja, istraživanja i znanja uopće to su ona mišljenja koja se znači, temelje na ištihadu u pitanjima znači, vjere za koja ne, za koja ne postoji jasan tekst Kur'ana i Sunneta. U islamu postoje temelji oko koji ne smije postojati razilaženje i oni su opće poznati. To su temelji naše vjere, osnove naše vjere. A postoje i sporedne stvari oko koji je razmilaženje normalno i običajno. I ono je postojalo i za vrijeme prvih najčastnijih i najboljih generacija ashaba, rasula, ali sela, tosela i generacija tabiina. Znači, te sporedne stvari ne smiju biti razlogom razmoilaženja među muslimanima, a naročito u ovim vremenima i okolnostima u kojima žive muslimani na ovim prostorima, kada je u pitanju njihov i vjerski, i biološki, i politički obstanak oni koji klasificiraju muslimane na osnovu ovih sporednih razlika na upućene ili neupućene, na vehabije i nevehabije, ili su neuki u vjeri ili su zlonamijeni. S druge strane, ako će potenciranje nekih promjena izazvati nerazumijevanje kod običnog svijeta i posjeti smutnju i razvoj, onda se takve stvari trebaju ostaviti za neka druga vremena osim ako se radi o temelje i mučenjima naše vjere, koja je obavezno pojasniti i na koja je obavezno ukazati. U tom slučaju obaveza vjerskih službenika, teologa i onih koji se bave poučavanjem ljudi i njihovo vjeri je da ljudima pojasne te propise. Ibn Taymi Rahmetullah Aleyh navodi da je dozvoljeno ne postupiti po ispravnijem stavu i onome što je bolje i da je to, bo, i da je to bolje radi zbližavanja muslimana i njihovog jedinstva. Kao primjer navodi slučaj kada je poslanik alaihi salatu wasalam odustao od rušenja Kaabe da bi ponovo sagradio na Ibrahimi temeljima bojeći se da će nove muslimane iz plemena Kureš odbiti od islama. Dao je prednost zajedništvu izbližavanju nad izgradnjom Kaabe na Ibrahimim temeljima, iako je to bilo veoma značajno ovu predaju bilježi Buharija i Muslim. Prema tome, poštovana braću i sestre, moramo biti svjesni vremena i trenutaka u kojima živimo i moramo biti svjesni da je jedinstvo muslimana na temeljima islama, na izvorima islama prioritet kojim se trebamo svi posvijetiti i stvar na kojoj trebamo svi raditi. Poštovana braćo i sestre, e, mi smo danas svjedoci svakodnevnih prepusavanja među muslimanima i kaljanja časti i dostojanstva e, ovo što nam se dešava i što sebi dozvoljavamo prije svega ono ruši naše jedinstvo e, a s druge strane e, to je veliki grijeh jer zaboravljamo da je čast muslimana nešto najsvjet, najsvetije kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i zato uzvišen je Allah u mnogim kuranskim ajetima a njegov poslanik, ali i salatu oselam, mnogim hadisima ukazuju na svetu čast i na pogubnost njenog kaljanja. U jednom od hadisa koji bježi Bukhara i Muslim, a koji je poslanik, ali i salatu oselam, izrekao na opustom hađu među svojim posljednjim porukama ili od posljednjih poruka izme, između ostalo, ostalog je kazao uistinu je vaša krv vaši imeci, vaša čast da se vas sveta kao što je svet ovaj dan u ovom svetom mjesecu i u ovom svetom mjestu neka prisutni prenesu odsutnima. Također, jedne prilike Alija radijallahu anhu dok je sedio pored Kaabe rekao je o Kaabo svetali si i veličanstvena i uistinu je veliki grije da, se ne, da, da te neko sruši ali još veći grije da neko sruši i uništi čast